Një pjesë e veçantë e pulës, a ke vështirë si pulën? Nuk ka ndikuar, jo. I ke si sy pulë, jo, më bësh, e shoh që i ke kështu. Po varet, varet. Shikoj të mia. Ti ke aty jam, ti ke normal fare. Jo, s'i kam normal, unë i ndjej. Si ndjen? Ndjej sikur, i ndjej si ato të pulës. Po çfarë ka ndryshuar tek ju çuna? E hënë fillim jave, mirëmëngjes Ora 7:02 minuta. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1596, erdhi në jetë filozofi dhe matematikani francez René Descartes. Në vitin 1727, ndërron jetë në moshën 84 vjeçare Isaac Newton, fizikan, matematikan dhe astronom anglez. Në vitin një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë, u përurua në Paris Kulla e Eifelit. Në vitin një mijë e nëntëqind, në Francë Asambleja Kombëtare miratoi një ligj për reduktimin e ditës së punës për gratë dhe fëmijët në njëmbëdhjetë orë. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e tre, në New York City është mbajtur për herë të parë Maratona e Kërcimit, Alma Cummings vendosi një rekord të ri botëror duke kërcyer 27 orë. Në vitin 1932, kompania e automobilave Ford nxori në treg motorin V8. Në vitin 1940, aeroporti LaGuardia në New York zyrtarisht u hap për publikun. Në vitin 1945, Menazheria e qelqtë e Tennessee Williams u shfaq në Broadway. Në vitin 1966, Anija kozmike Luna dhjetë ishte anija e parë e Bashkimit Sovjetik që hyri në orbitën e Hënës. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë, Kanadaja dhe Franca nënshkruan një pakt për të drejtat e peshkimit. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një, Traktati i Varshavës që e mbajti Europën Lindore nën kontrollin e rreptë të Kremlinit për tridhjetë e gjashtë vjet, zyrtarisht pushoi ekzistencën e tij si një forcë ushtarake kur komandantët sovjetikë dorëzuan detyrat e tyre. Në vitin 1991, në Shqipëri u zhvilluan zgjedhjet e para shumëpartiake dhe president i saj u vendos Ramiz Alia. Në vitin 1993, aktori Brandon Lee u vra aksidentalisht në sheshxhirim ndërsa ishte duke filmuar një film. Në vitin 1995, Këngëtarja amerikano-latine Selena u vra nga presidentja e fan klabit të saj Yolanda Saldivar. Në vitin 2004, kompania Google njoftoi se do të nxirrte një shërbim falas e-mailin e quajtur Gmail. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody.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 Çfarë ka ndodhur? Asnjë gjë s'ka ndodhur. Që t'u interesojë njerëzve më shumë se ç'duhet. Megjithatë, megjithatë, sot në program ish dashur do të flasim flasim pak për fundjavën time. Awesome. Sigurisht, po jo, në fakt lidhen gjërat. Un un mbërritam vonë brëm. Një, më duket se ishte diçka rreth orës 1 kur uh, pak para orës 1 kemi zbritur në mm -hmm. në mhm. Tiranë. Një e natës bëhet fjalë. Një e natës, po, një e mëngjesit. Një e mëngjesit, kështu që po. un kam arritur që uh, u shtriva nga ora 2, 2:10. Tani ne do të flasim tash. Do të flasim për dhimbjen tënde. Do të flasim jo, jo, jo, jo. E them kjo, e, fakti që jam këtu mjafton dhe un jam jam shumë okay. Ndihem shumë mirë, ndihem si ditën e maratonës po thosha pak më parë, por megjithatë, mhm. ajo çfarë duam që të flasim sot ka lidhje me ëm um, fundjavën që un kalova për vetëm një aspekt, se ky nuk është një program rreth se çfarë ndodh në jetën time. Edhe pse kjo mund të jetë fare mirë pjesë e programit. Ja, do mund të kthehet. Po, nuk por është... përshtypjen po mund të jetë një program rreth meje. Bota e Blendit. Po, po kam përshtypjen që do do zgjasë ca muaj pastaj do mbyllej. Gjithsesi, ëm um, Isha në Paris, isha në Paris për herë të parë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ëh uh, dhe sigurisht kthehem me përshtypje shumë të mira, ç'mund të them unë për Parisin përveçse fjalë të mira. Mm -hmm. Por një gjë që më bëri përshtypje dhe që kapi një nerv, ka goditur një nerv në Facebook, është diçka që e dëshmova dje. Ëh um, edhe pardje, edhe Edhe parë si pardje. Gjatë kohës që isha në, në Francë. Gjatë kohës që isha në Francë. Mm. Um, e para e punës, Parisi ka shumë parqe. Kudo ka parqe. Është një qytet krejtësisht ndryshe nga Tirana kur vjen puna tek parqet. Dhe kjo ishte një gjë që më bëri përshtypje, se ne kemi shumë udhëheqës që kanë qëndruar në Paris. Mm -hmm. Asgjë s'kan gjithmon... asgjë s'kan mësuar nga Paris, absolutisht asgjë. Jo, ka qenë gjithmonë shprehja që ta bëjmë Tiranën si, si Parisi. Si Parisi, po. po. Ka një shprehje që është se them do tani se ka fëmijë, por nejse. Ëm um, gjithsesi, që s'ka lidhje as me Paris Saint-Germain, është thjesht një shprehje kështu. Shllau. për, për të shllau pak. Por um, por doja të thosha që asgjë s'kam mësuar nga Parisi, nëse mund ta themi kështu, sepse Parisi është i mbushur plot me parqe, plot me pemë, plot me gjelbërim, plot me, me hapësira, hapësira mm. pa fund. Që njerëzit të shijojnë të qenit njeri, që ti mund të jesh marrin frymën shtëpi. Pranë tokës, po po ti mund të jesh në natyrë. Pranë natyrës. Pranë natyrës. Dhe çfarë ndodhte ishte në këtë foto që Lori do na e tregojë jam unë i shtrirë në wow, kopshtet ato që quhen kopshti i Luksemburgut. Mm -hmm. Kopshti i Luksemburgut është ajo godina që duket wow. mbrapa kokës sime është senati francez dhe mbrapa senatit është një kopsht i rrethuar me një gardh të bukur me ornamente, por i cili është i përbërë nga kjo fusha këtu në mes dhe ka një shatërvan super gjigant që nuk mm -hmm. duket këtu. Dhe pastaj me një pjesë tjetër që është e pyllëzuar me rrugica të vogla ku njerëzit vrapojnë, bëjnë stërvitje, mm -hmm. lexojnë ah, me karrige hekuri të shpërndara gjithandej, karrige që mund t'i marrësh me vete, mund t'i grumbullosh në një vend ah, apo t'i. E kupton? Mm -hmm. Dhe uh, në kopsht ka koncerte gjatë verës, gjatë gjithë kohës, jo vetëm në këtë kopsht, por çfarë njerëzit bëjnë është kjo. Njerëzit marrin bukë me vete. Po them kuti të vogla plastike të mbushura me gjëra që kanë përgatitur në shtëpi. Mm -hmm. Sallatra, një shishe të tjera. Ajo është një po. Fanta, aty për shembull. Që do të jetë më shumë. Absolutisht, po. Dhe dalin për piknik. Dhe dalin për piknik, shtrojnë një batanie, shtrojnë një batanie në në bar dhe ulen atje dhe hanë. Um, dhe kalojnë kohë me njëri-tjetrin. Nuk nuk porosisin nuk shkojnë në restorant. Kafene, si ah. thotë që kafene Parisi ka plot. Mm -hmm. Edhe përjashta edhe brenda njerëzit sigurisht pinë kafe gjithë kohës. Por, do të thosha, më bëri përshtypje kjo gjë. Që njerëzit shtrihen atje në bar, ia kalojnë mirë, heqin këpucët, edhe hanë gjëra që kanë sjellë me vete nga shtëpia. Dhe shijojnë një ditë të bukur. Dhe shijojnë një ditë të bukur, kaq e mm. thjeshtë. Dhe po mendoja, këta janë parizien. Në fund fare, dhe ne e dimë që Parizianët janë parizien, mbahen. Është një lloj ajke po, e shoqërisë. Po, kanë jetuar edhe dinë të jetojnë, mm -hmm. dhe dinë të jetojnë. Nëse mund të them detaje, po, po. vërtet dinë të jetojnë. Por, por, Sikur ta bësh këtë në Tiranë, sikur të dalësh për shembull tek parku Rinia, dalim ne me një batanie, me bukë me vete dhe të hamë ndonjë gjë, të heqim dhe këpucët. Me siguri, ndonjëra nga gazetat me paparazzi do të na nxjerrë Shifni këta katunarët, kanë dalë me bukë me vete. Po. E kupton? Dhe unë këtë vura në Facebook. Po ka qenë statusi më popullor që kam vënë ndonjëherë në Facebook që në 2007-ën, kur e kam mm. hapur uh, Facebook-un. Facebook-un. Vetë. Ka pasur mbi 20000, unë nuk kam 20000 shok atje në në atë mhm. faqen time, mhm. kam 12000, kisha 11000, tani janë bërë 12000, pas këtij statusi. Se ka për Zeus se mhm. njerëzit filluan ta pëlqenin edhe faqen meqë qëllonin atje. Por mbi 20000 vetë kanë parë, 24 vetë kanë bërë share, 70 ca vet kanë bërë komente dhe 1263 deri tani i kanë bërë okay, kanë bërë like, pëlqim këtij uh, statusi. Gjithë janë treguar pak të ashpër, po që do thotë janë dakord me atë që un po them. Dhe un kam thënë, të dielave parizienët dalin me batanie, duke me bukë me vete, duke u shtrirë në park familjarisht me këmbë të zbathura. Imagjino sa e pamundur është kjo sot në Tiranë për shkak të komplekseve tona fshatare. E thënë kjo, s'kam asgjë me fshatin mm -hmm. përkundrazi, vetëm dashuri. Po, në shumë mënyra. Por që, por që ne kemi ca, mendoj unë, kemi ca komplekse. Ne jetojmë për çfarë mendojnë tjerët. Mm -hmm. Ne kemi shumë hall se ç'do thon ata, sepse parku i liqenit gjithsesi është aty. Dhe të po, dielave është plot me njerëz, por unë nuk kam parë edhe aq njerëz që të vijnë atje e të shtrihen në bar me batanie. E shumta mund të bësh një xhiro apo një vrap nga parku i liqenit dhe pastaj ti mhm. drejtohesh tek restoranti, po. të hash mish, në restorant ose të hash ë uh, një kafe, po them, mund të hash dhe një kafe, pse jo? Ose i peshk. Ose të hash një peshk, në fund fare. Por asesi nuk mundesh të sjellësh bukë me vete sepse thon, "I, ky është i po, bukë me vete." Ajo ndodh ose ky s'ka. Edhe zakonisht, domethënë liçeni është afër, po edhe kur shkon n'Dajt, ti mhm. shkon ha drek. Po po, shkon ha drekën nuk e merr me vete. Në restorant nuk e merr me vete. Pra. Është turp pra, është turp. Po, pra. Është turp për francezët, për mhm. parizienët, më falni, jo francezët, Se s'dua t'i përziej të gjithë në një Parizienët nuk është turp. Normal. Për Parizienët është okay. Dhe kur është një ditë e bukur ata din ta shfrytëzojnë këtë ditë. Ose mund ose mund të jetë që ne jemi më parizienë se Parizienët. Ose mund të jetë që ne jemi të kompleksuar për çfarë mendojnë të tjerët. Po ne përgjithsisht jetojmë uh, për sy të tjerëve, po. çfarë do thojë Jeri, çfarë do thojë Blendi dhe me radhë. Po, në statusin kisha vënë atje, ca njerëz thoshin, "E Blendi po tek neve nuk është nuk ka gjelbërim." Edhe kjo është e vërtetë. Kjo është vërtet. Edhe kjo është pjesa e saj. Këtu po ja su. Aldini thot për Dajtin ama. Për parçë po. Ha. Ama për Dajtin? Po, edhe për Dajtin e njëjta gjë. Kështu që të dyja qëndrojnë. Mm -hmm. Të dyja qëndrojnë. Mirë, do ta kapim pak më vonë, pak më gjatë, pak më Mirë. Po, pak më thellë, siç thot Aldini. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kjo është tema që do flasim sot mes të tjerave, miq të dashur, ju përshëndes. How was I to know you just come along? Ora është 7:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë e të shëndoshë. Ekranin, ekranin, ekranin. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në program, miq të dashur, ju përshëndesim. Mm, hello. Um, 7:24 po shkon Jeri, më është shumë mhm. keq. Po ora. Frymëzimi për ditën e sotme Jeri. Sot ka të bëjë me ata njerëzit që ju rrethojnë dhe që janë më të këndshmi, sepse mm. është dita për të falënderuar dhe për të respektuar njerëzit, njerëzit e këndshëm njerëzit që janë pranë jetës tuaj. Po, ata që ju bëjnë të jeni në humor, ata që ju uh, ju bëjnë të qeshni, është sot pikërisht dita që të kaloni momente me ta. Jemi mm. dislike. Këçë kë. Ej, Ka bukur. Kam përshtypjen unë që ora e parë kishte shumë njerëz në rrugë sot duke ardhur. Po po. Gjithë janë pak me vonesë. Ka shkuar ora. Duke duke bërë këtë gjënë e ndërrimit të orës. Megjithatë, megjithatë, um, ne sot jemi duke folur për uh, unë dua ta dua ta ta diskutoj pak këtë. A mendoni që është e vërtetë që ne jetojmë Për dukje. A mendoni që është e vërtetë që ne jetojmë për ta kapur tek ajo që po bisedonin pak më parë? Për faktin që atje në Francë njerëzit mund të ulen edhe në bar e të heqin këpucët e të bëjnë gjëra, e sjellin bukë nga shtëpia. Kurse kjo është normale. Pse kemi kaq probleme vetë që sjellim bukë nga shtëpia? Në aeroske Sepse shiten aq shtrenjtë ato Qa në pështimi ka Putja kot Nëse Olta në kot kot prit e Dhe unë e kam djerë në kam vetuar nuk është e keqe oh. është shumë okej okay. është, është okej okay. Ta që për erë këmbë është Në konkuron në kategori Se nuk kategoron Nuk konkuron me të trëndafilat Po për erë këmbë është Jo ta krahasosh me ty në fakt me pranush me shaltinit po. po po Megjithëse secilit i pëlqen marka e vet Po, do të thotë se marka jote është më kështu. Jo vetëm te këmbët. Në qoftë se keni vënë re është më e pranueshme më e durueshme. Për të tjerët çuditshëm bëhet kështu si e shpifur, po them pse është madje ka një Gjithsesi u morëm vesh Nejse, faleminderit. Le të kthehemi te tema. Atëherë, te tema që, që po diskutonim sot Tema ishte, pse parizianët shtrihen në bar me bukë me vete me këmbë të zbathur, kurse ne nuk shtrihemi në bar me bukë me vete me këmbë të zbathur, se imagjino për shembull tek tek ishte njëri nga nga komentuesit atje tek faqja jonë, njëri nga miqtë tek faqja e Facebookut që thoshte, imagjino Blendi thoshte tek ajo gunga tek Skënderbeu, gunga me bar tek Skënderbeu, mm. të shtrihesh atje. E ç'të keq. Për shembull, se ç'do thoshin njerëzit. A vërtet është? Për ty. Të ishte bërë lemeri. Do bënin video, do bënin foto, do hidhnin po. në Facebook direkt. Tani, me thënë drejtën, unë tek ajo gunga atje me bar në mes të qytetit nuk do shtrihesha. Se ajo s'është Ajo nuk është thjesht park. Nuk ka dhe një pemë. Është një gjë kështu, ajo është qarkuar dhe me makina. Është si fushë zbukurimi, është për të zbukuruar pjesën aty. Ajo ka një dy dyanshmëri që mua më tremb pak, unë nuk jam i sigurt se çfarë është ajo dreq. Tani, kur shikon nga lart e kemi parë se si duket, po se parku do një çik më shumë qetësi. Po. Nuk kupton që ta quash park. Do të jesh edhe në ajër të pastër, kurse aty kalojnë aq shumë makina, sa vetëm ajër i pastër nuk po, është. Është vërtet edhe mes zhurmave. Është vërtet edhe kjo. Kjo ishte një nga gjërat që më bënte më shumë përshtypje nga ato 3-4 ditë, 3 ditë që kalova në Paris. Që çdo kilometër kishte një park. Kaloje 1 kilometër rrugë, ndoshta më mhm. pak, dhe majtas hapej një park, sa parku Rinia. Po shumë i mirë mbajtur, sa parku Rinia. Kaloje 1 kilometër tjetër rrugë, ktheheshe këtej, një tjetër park. Domethënë jo shumë larg nga njëri-tjetri. Po aq i madh sa parku. Domethënë çik më i madh. Mm -hmm. Kaloje prap 1 kilometër tjetër rrugë, jo distanca të gjata. Një tjetër park me kënde lojërash, me pemë, me me lule, me si thua shtretër me lule të mbjella. Lloj lloj gjërash, por që një gjelbërim i jashtëzakonshëm, një gjë që ne në fakt, në fakt Nuk e kemi. Nuk e kemi. Vërtet. Ëm, um, sepse ne e kemi shkatruar qytetin. Ne e kemi shkatruar Tiranën në një mënyrë të tillë që nuk bëhet më. Domethënë nga ana po. e, po themi e ajrit apo të paktën kjo pjesë e, e brenda. Vetëm nëse do të kishte ndonjëherë ndonjë kështu, po mendoja, a mundet për shembull shteti të blinte 5-6 pallate dhe t'i rrafshonte. Rrafshonte t'i bënte park? Nuk ma merr mendja që do ndodhi ndonjë. Vështirë. Por që, por që prandaj po thosha se se kryeministri për shembull ka jetuar në Paris, apo jo? Nuk erdhi po. nga Parisi kur u bë. Po, po, po, po nuk e ka pasur Parisin model në mendje, se këtu tek ne, domethënë u bë. Këtu tek ne u bë një gjë. Bëj ca lek, bëj një pallat. Bëj ca lek, bëj një pallat. Dhe çdo gjë që u bë, u bë pa rend, pa organizim, pa dhe sot ti jeton në një qytet ku ti mund të rrisësh fëmijë që do të bëhen monstra betoni. Tashi, nëse vetë. E kupton, ndoshta ata s'do të bëhen monstra, por thellë thellë në shpirt do të jenë fëmijë të betonit. Betoni, pra. ku t'i çosh ata kalamaj? Ku ti uh, ku ti ku ku mund ta ashtu? Ai nuk është më fëmijë. Ku, po. Se ka ka dalë në gjithë gazetat tashi që që Linda Rama është me barrë. Më fal, shtatzën. Shtatzën. Wow. Po që është e njëjta gjë, se s'e kisha bërë ashtu. Ku do luaj ai fëmia? Basketbol. Ku do luaj me top? Vetëm ta marri babi në punë, kryeministri. Po. Sepse te parku mbrapa kryeministrisë. Ai i riu po. Që po bëhet. Vlerësim për atë, shyqyr të paktën. Është diçka, por që dua të them që që ne me makutërinë tonë dhe kjo nuk është vepra e një njeriu sigurisht. Kjo është mentaliteti ynë prej vitesh e vitesh. Edukata, kultura. Po, edhe është një është të gjithë kanë pjesë në këtë. Kontribuojmë në këtë lloj betonizimi. Mënyra se si u bë është që ti e shkatron gjithçka dhe nuk ke më hapësira të përbashkëta. Dhe qyteti është bërë i frikshëm. Edhe pak i jetueshëm. Edhe thua si s'e mësuam një gjë, si s'e bëmë një gjë. Se edhe Enver Hoxha nga Parisi, po edhe Sali Berisha në mos nga Parisi e kishte, këta liderët tanë po, gjithmonë. Po, po. Me influencë franceze, po. Mhm. Francez. Me një dashuri të veçantë për Francën, po, po. por Me një lloj urrejtje të veçantë për Shqipërinë. Gjithashtu, nëse mund ta themi kështu. E drejtë. Kështu që kjo është kjo është një gjë. Nuk e di, pyetja është për ju sot miq dashur që jeni duke na ndjekur përmes radios apo televizionit. Ç'mendoni? Ë uh, jemi ne njerëz që jetojmë për të tjerët? Jemi ne njerëz që kemi turp e namuz se çfarë mendon bota për ne gjatë gjithë kohës? Sepse ne kemi turp na shohin me këmbë të zbathur në park të ulur me bukë me vete. Ne duam na shohin në restorante luksoze duke fshirë buzët me picetë, ndërsa një kamarier na hedh verë nga ajo me shushurim kështu, sepse kështu e konceptojmë atë. Mm -hmm. Plus jemi larguar nga natyra edhe nga kemi një edhe një urrejtje të veçantë për natyrën, mm, por nuk di nga se po. Nuk dimë ta respektojmë pastaj. Qoftë për lumenjtë, qoftë për plazhet, qoftë për parqet që i kemi zhdukur, qoftë për pyjet që i kemi prerë, qoftë nuk e di. në në çdo aspekt që ta shikosh një njeri agresiv ndaj vetes së vet. Se kjo është të urresh veten. Mm -hmm. Se kjo është të ndahesh nga toka dhe unë unë besoj, nuk e di po këtë të paktën e ndjej kështu sikur që njeriu marrëdhënien me tokën e ka të shtrenjtë, jo të shenjtë, se nuk dua të bëj predikuesin, po, po e ka të shtrenjtë, e ka të shtrenjtë. Po, sepse jo, jo vetëm aq, por është e nevojshme. Është e domosdoshme. Kur njeriu ndahet nga toka, kam përshtypjen se diçka thyhet brenda, se jemi bërë për të qenë pjesë mm -hmm. e së tërës. Si i tha ai budisti kur shkoi uh, aty për të blerë një hamburger. I tha më bëj një me të tërën. Me të tërën. Po. Një me të tërën. si e do? Ne jemi pjesë e së tërës, por ne kemi shkëputur veten. Po, po, po, edhe në do të futemi edhe pjesës së Biblës se ne nga balta kemi bërë. Po. Kurse tashi shkojmë Mullet e hamë mish. Son. E kemi thënë shkojmë Mullet, shkojmë Mullet të dielën e hamë mish aty në dikush mund të ketë pasur një livadh të bukur, por e ka betonizuar, e ka e ka shtruar me karrige. I ka marrë frymën. Me karrige plastike, kështu dhe ne hamë mish. Edhe pasaj uh, Edhe pasaj ankohemi Edhe pasaj ankohemi se na dhemb barku Po Po, nuk e di Pse s'mund ta kishim dhe ne Një hapësirë, e, e ke parasysh? Jo, jo, jam shumë dakord, jam shumë mm. dakord. Faleminderit. Ç'të them? Jam shumë i mërzitur. Të merresh. jam shumë i mërzitur. Shiko sa bukur është këtu. Ç'të shoh? Ç'të shoh? Për shembull, ë një park tjetër mu atje tek tek Luvri. Mhm. Unë si po, s'di as si s'di as si t'i them ato. Emrat e këtyre Te piramida e vogël. Te piramida e vogël e piramida e madhe që është atje. Mhm. Si ç'ndodh atje? Oh wow. my god. Oh, Kjo është një tjetër ditë. Wow, wow, Ky është një tjetër wow. park, nuk është ai parku ku isha shtrirur më pak më parë. Mhm. Mm po që për ata që na ndjekin është një tjetër eh, tjetër vend ku njerëzit shtrihen në diell. Edhe shijojnë ditën. Pse është kaq jeshil bari? Edhe ky është pallati mbretëror që duket eh, që duket në sfond atje. Pse është kaq mhm. jeshil bari? Po pse është? Se është, se është bar francez. Kështu është bari në Francë. Ashtu do. Këtu në Shqipëri është gri. Po. Nëse e kemi humbur, e kemi humbur në një farë mënyrë atë në lidhje me natyrën. Kemi humbur vetveten, nuk e di. Jam shumë i mërzitur, kaq do ta them. Ikim tani? Ikim. Ka bërë keq Franca. Më ka bërë shumë keq. I'm throwing my arms around Paris, është titulli i kësaj këngës. Po ti e ke vënë kështu. pati shumë probleme dhe një zotëri me emrin Hideo Tsurumaki, i cili punon për Suzuki, ka vendosur të krijojë një makinë tërësisht të re e vogël në paraqitje, jo shumë e madhe, e cila mund të mbizotërojë apo mund t'i mbijetojë edhe një tsunami të fuqishëm në momentin që Japonia mund ndoshta të jetë pjesë prap apo të goditet nga një tsunami. Si lloj varke shpëtimi. Është një makinë ku uh, pak është pak më i madh se një Smart, por mm. nxë katër persona mm -hmm. wow. dhe ti mund të ecësh. Është si kapsulë kështu. Është si kapsulë e vogël. Nëse ti e di që do vijë një tsunami, mund të shkosh të rrish në makinë ta presësh. Po, sepse ajo mund të funksionojë në rrugë pra si gjithë makinat e tjera, por në momentin që preket nga një tsunami, ajo bën edhe rolin e një anije, pra uh, fillon edhe lundron në momentin që mund të ketë ujëra, vërshime ujërash në rrugë. Po. Është një amfib i mirëfilltë i cili funksionon si në tokë, ashtu edhe në vend të një anije dhe ka një kosto prej 9000 dollarësh dhe pritet që dali në treg. Nuk është se ka mm. dalë, mm. është thjesht duke u eksperimentuar, mm. është ndërtuar, por është duke u eksperimentuar. Po pra një lloj varke shpëtimi, më thuaj. Jo. Bravo i qoftë. Më pëlqen kjo. Shumë mirë. Ide brillante. Po ta kesh, ta kesh mendjen se si mund të si mund të mbijetosh një. Po ta kesh atë në shtëpi s'i dihet. Po pra, e ke kështu si preket... si, si komerdare, po. domethënë që. Okej, okay, më kjo është edhe për ku diun tash. Jo, edhe... Jo, është funksionale edhe në një ditë normale, kështu që mund të punojë si një makinë, si gjithë makinat e tjera, por ka edhe këtë opsionin tjetër që në momentin që ka një tsunami dhe rrugët tsunami full option. Okej. Okay. Faleminderit. Është Eldi nga Radio Taxi Classic. Prej akseve kryesore dy janë me probleme, rruga e Kavajës dhe rruga e Durrësit. Rruga e Kavajës fillon te tregu ushqimor, vazhdon më tej drejt kryqëzimit 21 Dhjetorit, por edhe drejt qendrës. Rruga e Durrësit për momentin vetëm pranë rrethrrotullimit Zogu i Zi ka trafik të rënduar, por jo drejt qendrës. Rruga e Elbasanit, lëvizja nga Sauku drejt Sheshit Bush, drejt Parlamentit nuk ka probleme. Gjithashtu pa probleme është dhe unaza e sipërme. Zonat periferike si Kinostudio dhe Porcelani i afrohen pa probleme unazës, pra rrugës Bardhyl. Dy skajet e saj nuk kanë trafik, është zbritja drejt Ferit Xhajkos drejt stacionit të trenit dhe bulevardi Zhan d'Ark nga Ministria e Jashtme drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit nuk ka trafik. Kemi dy pjesë me trafik në drejtim të qendrës nga rruga Bardhyl është rruga e Dibrës, afër Selvisë drejt Nëntëkatësheve me trafik dhe rruga Hoxha Tasim nga mesi i kësaj pjese dhe drejt Sheshit Avni Rustemi. Ka edhe pak trafik rruga Luigj Gurakuqi në vazhdim të rrugës Hoxha Tasim nga Pazari i Ri drejt semaforit të Partizanit të Panjohur siç i themi ne ose drejt nëntëkatësheve. Kemi Tiranën e re, sot vjen me një pjesë dhe ajo me trafik është rruga Sami Frashëri, nga shkolla Ditur Ham pak më poshtë se shkolla drejt urës me trafik, Abdyl Frashëri nuk ka trafik, Ibrahim Rugova po ashtu, Komuna e Parisit vetëm në një krah në zbritje ka trafik drejt Sulejman Delvinës dhe Muhamet Gjollesha sot është me trafik pjesa që lidh urën pra shkollën Vasil Shanto deri te kryqëzimi i Njëzet e Një Dhjetorit. Faleminderit Eldi. Kur kthehemi këtu në klubin e mëngjesit mbas pak uh, minutash miq të dashur menjëherë pasi kemi dëgjuar I want to break free nga Queen do të kemi dhe anagramën për ditën e sotme bëhuni gati. Um, kemi dhe anagramën për ditën e sotme gati Në këto momente do ta hedhim uh, tani për ju Bëhuni gati Tëtëririm Anagrama Në klubin e mëngjesit Okej okay. Anagrama për sot është Termale Findi. Au, au, au. Termale Findi, Termale Findi. Kam pasur, mm. e mbani mend ato? Termale. Po. Kur ishim në, kur ishim të vegjël shikonim shumë uh, televizionet italiane. Ëh, mm -hmm. sepse Ai ato sa të po, po, edhe shikonim reklamat e gjërave që s'i dinim as çfarë ishin, me siguri. Mm -hmm. Po ishin këto Findus. Oh. A ishin kapitan Findus a diçka e tillë. Po Findus ishin uh, ca Prodhime peshku siç mësuam më vonë. Po. Ë uh, Termale Findi, ma kujton pak të paktën se është Findus Findi për lëndë. Ai ai. Pastaj është Termale. Termale Findi. Termale siç mund të jenë banja termale. Banja termale, po. Mhm. Atëherë Termale Findi është anagrama e ditës së sotme. Termale Findi, Termale me rë të butë, me rë të mhm. butë Termale Findi T E R M A L E. FINDI. Zero gjashtë e nëntë njëzet shtatë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Zero gjashtë e nëntë njëzet shtatë dy dy dy zero gjashtë e nëntë njëzet shtatë dy dy dy. Olta çfarë do të japim për fituesin? Një orë nga primi mua. Okej, okay, shumë më pëlqen kjo puna e orës. Se njeriu mund të shikojë se sa është ora. Ka është është shumë funksionale, keni vënë re? E gjeta. Po, po, po. përveç se është për bukurinë, është e gjeta. E gjeta Jeri. Vetëm Jeri e ka gjetur. Nëse e gjen, do jesh shumë i njohur. Tam. Do të të bëhet shumë qejf. Kur ta gjesh. Provojeni. 069 20 70 222 069 20 70 222 Altini ka bërë gati një këngë tani nga Red Hot Chili Peppers. Kjo është The Zephyr Song. Tash Zephyri si guri i çmuar. Mm -hmm. Po, vjen në këtë këngë. Okej, okay, kënga e si Zefirit. Zafiri. Zafiri, po, Zafiri. Po, Zafiri. Oh yeah. 7:52 minuta në këto momente, miq të dashur, Një pyetje kemi për juve sot në klubin e mëngjesit, a mendoni se jetojmë për uh, çfarë uh, mendojnë të tjerët? Po niseshim pak nga kjo fotografia që kemi këtu në ekran në këto momente, është një foto e shkrepur në uh, njërin nga qytetet më të bukura të botës. Ata që janë prej andej mendojnë që është qyteti më i bukur i botës, por çfarë ndodh është që njerëzit nuk kanë turp të ulen në bar, të marrin një batanie, një çarçaf, diçka, e të shtrihen e të shijojnë një ditë bukur me diell, Marrin bukë me vete nga shtëpia, çuditërisht, dhe të ulen në kopshtet e Luksemburgut apo të tjerë për të shijuar një ditë me familjen. Heqin dhe këpucët ndonjëherë dhe relaksohen atje si fshatar. Ja, këtu, tamam si fshatar. Kemi, kemi dhe një grup uh, shoqëror këtu, çuna e vajza, goca të reja. Çuna dhe vajza, e goca e djem. Po sa duash. Sa mund të që mund të jenë vetëm familjar, por jo. Jo, jo, jo. Me, jo. që rrin, domethënë dhe shullohen, si thua mm -hmm. në diell. Ëh, uh, Disa gjëra dalin. E para ne s'kemi hapësirat e gjelbërta që duhen për ta bërë këtë. Apo mend të kokës për të pasur këto hapësira të gjelbërta që sigurojnë jetesën në qytet. Po, mm. e mund të jesh një qytet me miliona e miliona banorë. Parisi ka më shumë banorë se sa Shqipëria. Është vërtet. E gjithë, po. por uh, megjithatë jetojnë më në kontakt me natyrën se sa shqiptarët. Dhe e duan atë. Tirana më shumë. Ne kemi një qytet të masakruar nga ana e betonit e, e ndërtimeve, e pallateve, e çrregullimeve, edhe ne kemi thënë vazhdimisht, po ju e dini se çfarë ndodhi tek komuna e Parisit për shembull, një shembull monstruoz i mënyrës se si ne kemi trajtuar natyrën, ambientin, vendin ku jetojmë dhe ja ku jemi tani në një qytet ku ti nuk rrit dot fëmijë në mënyrë që ata të jenë në gjendje të marrin ajër, nuk nuk ke hapësirat në mënyrën që ata të luajnë, të vrapojnë, gjuajnë topa e ku di unë se çfarë, mm -hmm. apo edhe të rrëzohen e të vriten ndonjëherë. Por ke një një qytet i cili është beton andej, beton këtej. I janë hequr mushkëritë dhe të kanë vënë duart në fytyrë nuk merr dot. Absolutisht. Dhe kush kishte dy pare bëri një pallat dhe kontribuoi në shkatërrimin e Tiranës. Mm -hmm. Mbi të gjitha ata që kishin përgjegjësitë për ta ruajtur dhe zhvilluar qytetin, sigurisht. Ëm, um, edhe ja ku jemi sot, Ku s'ka as, asnjë park. Asnjë park. Mm. Por edhe në ato dy pëllëmbë bar që kanë mbetur ende në Tiranë, po mundohen te parku nga liqeni fut njëri këtej, fut tjetri andej, edhe një pallat këtu, edhe një pallat atje, është kafshëri, miq të dashur. Është kafshëri po të dalësh të shikosh se si jetojnë njerëzit në botë, është kafshëri kjo që i kemi bërë vetes. Edhe vazhdojmë t'ia bëjmë. Dhe Nuk kemi dashuri për asnjë gjë. Më vonë. Po po, penduar jemi që tani. Kam përshtypjen unë, por që ata që e kanë kryer këtë masakër kanë edhe mundësi tani që të dalin e ndërtojnë shtëpi në Periferi. vende mm. jashtë Tiranës në mënyrë që ta shijojnë ajrin, por ata që mbeten në këtë qytet, ata do t'i hanë grimcat Ata do t'i hanë sëmundjet, ata do t'i hanë uh, ilaçet e ku di unë se çfarë uh, gjë tjetër. Dhuratë kjo nga vizionarët e e, e Shqipërisë që e katandisën kokoshin një thel. Domethënë uh, është për të thënë, është për të thënë, është fatkeqësi. S'kemi çfarë bëjmë. Është fatkeqësi, kështu që uh, personalisht unë pritshmëritë i kam zero. Afër zero, nuk dua të them zero se po thashë zero pastaj Nuk, nuk kam më shpresë. Po. Por që por që i kam afër zeros për shkak se duket dita që mëngjes ajo është shprehje shumë e mençur. Mm -hmm. Edhe ose ai që nuk është besnik në gjëra të vogla nuk mund të jetë besnik në gjëra të mëdha, thotë Bibla. Jo. Kështu që um, nuk e di. Përveç kësaj pastaj kemi edhe atë kompleksin e, e katunarit që na shoqëron gjatë gjithë kohës dhe fjalën katunar e them në kuptimin jo të fshatit në ndonjë mënyrë apo të atij që merret me blegtori e bujqësi, Po të katunarit mendor, katunarit katunar që është katunar dhe ju e dini se çfarë do të thotë. Që ka turp për shembull. Po, po, po, po. Të të ulet në bar, që ka turp për shembull të të heqë këpucët, të bëjë bukë me vete, të bësh bukë me vete. As e kanë si koncept, wow. sepse njerëzit wow. do të mendojnë që unë s'kam para. E kupton që ndërkohë që njerëzit do të mendojnë që unë kam shumë para, sepse unë jetoj që njerëzit kuptojnë sikur unë kam dhe dukem po, ne jetojmë për njerëzit. Po, ne jetojmë për t'u dukur. Ne jetojmë ky është mendoj unë koncepti i katunarit. Ne jetojmë për çfarë njerëzit mendojnë se ne jemi. I veshim vetes një kostum që nuk na rri përshtat. Jemi skllevër. Mm -hmm. Të imazhit që duam të projektojmë tek të tjerët dhe kjo është një palumturi e jashtëzakonshme për njeriu. Pastaj kemi edhe një problem shumë të madh, dhe në momentin që ne dalim, kur koha është e bukur, e shkatërrojmë akoma më shumë vendin ku jemi duke ndejtur. A ti thua për uh, ditën e verës. Po, Dhe jo vetëm. Për çfarëdolloj dite që pastaj e ndotin ambientin në të cilin ku ndodhen. Po. Ka këtu ka njerëz, domethënë që jetojnë jo për të tjerët, por është një numër shumë i vogël. Po sigurisht që ka. Unë nuk po them. Po pjesa dërrmuese është, domethënë kjo që po flasim sot. Është kompleksuar, është është një kompleks e një ndrydhje e madhe mendore, ku ti nuk don që të përfytyrohesh sikur ama edhe ku jemi në në bishtin e pallës. Nëse nëse nëse Shqipëria do të ishte, nëse Europa do të ishte një një një trup. Mm -hmm. Një trup njerëzor. Çfarë do t'i binte Shqipëria të? Vendi keq, vendi keq. Fshikëz do të ishte Shqipëria vallë. Ë E ajo e Se edhe nga vendosja po të shikosh kështu. E kupton, dhe në këtë vend ne kemi atë. Kërthiza. Po, faleminderit për komerdaren, Olta. Ok, kemi një anagram për ditën e sotme, është Termale Findi, miq të dashur, Termale Findi, nëse e zgjidhni keni një orë nga miqtë tanë tek Primi Moçis. 069 20 70 222. I feel like someone's talking to my spirit. They tell me that there's reasons to survive. I could draw you a picture. I could write all my fears Kem nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit me Shakira. Ëh, dhe është një këngë shumë shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 88 minuta më parë. Okej, uh, le të përsërisim uh, për një moment anagramën e ditës sotme është termin uh, terma termale findi. Termale findi. Termale findi, mund të ishte edhe si efendi për shembull, po. Termale findi. Termale findi është anagrama e ditës sotme. T E R M A L E F I N D I. Nëse i rivendosni këto gërma dhe bëni një fjalë, do të fitoni një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches dhe do të jeni mirënjohës, si thash pak më parë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka tre filma që do të jenë në, në premier këtë të enjte në Cineplexx, Captain America, Është njëri, duket uh, një instalim i ri, unë s'kam dëgjuar asgjë për këtë. Ja, kjo më vjen krejt surprizë mua. Po bra. Captain America ka ishte para 2-3 vjetësh, ai filmi. Uh, por me sa duket kanë bërë një tjetër. Noah është Super filmi tjetër ose Noeu, Noeu. në shqip ose Noja, siç e thonë ca të tjerë. Aronofsky. Po, është është Russell Crowe që luan uh, Noah në rolin kryesor. Është po. një histori biblike e përmbytjes së botës herën e parë, Noah. Filomena është uh, filmi tjetër, Filomena është filmi tjetër që do të jetë ky është një film uh, jashtëzakonisht i mirë. Kështu që gjithashtu. Kështu që të tre premierat janë shumë interesante këtë të enjte, ju mund të luani me lojërat e klubit të mëngjesit për të fituar bileta dhe dhurata tjera. Le të shohim tani se çfarë ka përgatitur Altini në lojën e tij miq dashur, që është Fjala e censuruar. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Tendenca është që të bëhen sa më të ngushta dhe në sa më sa më të detajuara. Amo ha. Jo, jo, jo, Altini. Pse ishte e vështirë? Erdi kështu. Jo, jo, ishte është Jorida. Jorida, Jorida. Është Jorida. Ua, si e njoh Joridën. E ka menjëherë. Ë, po e ka timbrin e veçantë. Okej, e dëgjojmë edhe një herë tjetër. Tendenca është që të bëhen sa më të ngushta dhe në sa më sa më të detajuara. Tendenca është që pip të bëhen sa më të ngushta dhe sa më të detajuara. Pipi është fjala që ne duhet të zbulojmë se çfarë është, që Altini e ka censuruar nga psikologja Jorida Rustemi, mikesha jona. Tendenca është që që pipet, po. Pipet është në shumës, po. Në shumës së radhës. Të bëhen sa më të ngushta. Pipet të bëhen sa më të ngushta. Se po ishte njëjës do thoshte të bëhet sa më i ngushtë. Po, e vërtet. Po, ose sa më e ngushtë. Sa më e ngushtë. Mund të ishte në femërore. Mund të jetë gjinia femërore. Shpres, me shpres. Nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë. Me një përpjekje të vogël, një sekondë, se un prapë s'po marr vesh se çfarë mund të jetë kjo. Ndoshta. Ndoshta vërtetë? Ka mundsi, ka mundsi. Mbase. Wow. Unë s'e dëgjova. As nuk e pash. Po pra. Ne ishte ishte le të themi që ishte diçka po. ekstremisht, ekstremisht ekstreme. Ekstremisht ekstreme. E dëgjojmë një herë të fundit. Okay. Kjo është loja e fjalës së censuruar në klubin e mëngjesit, miq të dashur, është loja ku një personazh ka thënë diçka diku në televizion apo në radio dhe Altini e ka marr, prerë dhe fshir answers to your questions.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 Alo mirë mëngjesi. Alo mirë mëngjesi. Kush je ti? Aridona. Aridona. Aridona. Shkëlqyeshëm Aridona nga Tirana. Ëm uh, ti e para sot me mesazhin për këngën e ditës Aridona, të pëlqen ajo këngë? Po, po, më pëlqen. Është këngë shumë mirë. Po, a? Po, po. Si kështu, si luk apo, apo si zë? Si zë, se si luk, mirë është. Mirë, më pëlqen. Oke, ça ka fituar Aridona? Dy bileta për në Cineplex. Oke. Bravo. Ej, Aridona, okay. dëgjo pak, është Captain America, Noah ose Filomena? Uh, këto janë tre filma që do të jenë premier, shfaqen për herë të parë në Shqipëri. Uh, uh -huh. Këtë të enjten në Cineplex, kështu që ti mund të zgjedhësh njërin nga këta të tre, Captain America, Noah ose Filomena. Un kam dëgjuar fjalë të mira për të treja, kështu që nuk dua të të ndikoj. Okej, okay, faleminderit për dëgjimin. Okay, Kalofsh bukur. Ciao, mirupafshim e dashur. Është uh, një tjetër dëgjuese e shpërblyer këtu në klubin e mëngjesit për uh, këngën e ditës, bravo qoftë, e ka gjetur. Ë, dua të ndaj këtë historinë e vogël me juve. Kam një shok të ngushtë që e ka emrin Andi Nurçellari. E kam uh, shok prej shumë po, shumë po, vitesh, po, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç thash, qysh nga koha kur ka qenë në gjimnaz, nga Durrësi, nga Durrësi, nga Durrësi dhe unë e du shumë se kemi kaluar uh, mirë bashkë. Dhe më shkruan, më thotë uh, Më thot dua, më ka më ka shkuar në Amerikë. Edhe ashtu, po, po vazhdon që të qëndroj atje. Okay. Edhe ka ditëlindjen e hallës sot. Oh, po, halla, halla e tij Diana Braho ka ditëlindjen. Um, unë nuk e di se sa vjeç mbush halla, megjithatë, uh, Andi më ka kërkuar para ca ditësh dua patjetër ma përshëndesësh hallën, mos të duket si ato gjërat e vitit 92 kur përshëndesin hallat e xhajat e dajat nga ekrani, mund ta kesh shumë vështirë, po nëse mundesh më shumë E thashë një Tereziti apo jo. Ka shok sa jemi ne. Mos flasun pak për hallën tënde. Kështu që zonjës Diana Braho që ka ditëlindjen sot, dua që t'ia urojmë uh, përmes uh, programit dhe radios dhe televizionit nga Andi, që është gëzuar ditëlindjen. Kështu që gëzuar ditëlindjen Halla. Uh, ka shumë dashuri këtu. Nga sa duket. Okej, mirë. Faleminderit. Kështu që e kryem këtë, se e kishte me merak, kishte shkruar prapë dje, nga që e dinte që unë isha jashtë dhe kthehesha shumë vonë. Terma Lefindi, faleminderit edhe ty. Mm. Genta. Të lumt. Bravo. Ja ku iku dhe kjo. Kështu, hallën e uruam. Gentën e shpallën fituese. Vajzën tjetër e kishim në telefon. Do të dëgjojmë pak edhe Joritën. Po, po merremi, po merremi me goca sot. Me goca por Jeri e kishte të pasaktë mendimin. Po Altini. Jeri mendonte se ishin veshjet që sa vijnë e bëhen më të ngushta. Mm. Jo. Kemi psikologen Jorida Rustemi në një klip sot në në atë që quhet loja e fjalës së censuruar, miq të dashur, ku Altini ka fshirë një fjalë nga një nga një pohim që Jorida ka bërë diku. Ajo ka thënë se këto sa vijnë e bëhen më të ngushta, por për çfarë e ka fjalën është pyetja. Jeri mendonte se veshjet vijnë e bëhen më të ngushta që në një farë mënyre. Teknikisht e kishte drejt. Sipas modës ka një vend gjëra ndonjë, jo. po. Por që le ta dëgjojmë dhe nëse ju e gjeni, keni një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Tendenca është që të bëhen sa më të ngushta dhe në sa më sa më të detajuara. Është në shumës. Mhm. Mm ne nuk e dimë për çfarë bëhet fjalë. Po ti nuk mund të themi që nuk janë vizitat. vizitat jo. bëhen të ngushta? Jo, ngushta. Jo. Çfarë do të thotë kjo vizita e ngushtë? Po, pra. Rrallë has këtë. Kjo është edhe një lojë kështu që duhet edhe të tani ideja është që Altini Përdorësh edhe logjika. Duhet përdorësh logjikën, por ndonjëherë mund të jetë që Altini e, ajo zgjedh diçka që mund të duket si diçka, por që s'është, në mënyrë që t'ju ngatërrojë. T'ju ngatërrojë, ta bëjë lojën pak më interesante. Gjithsesi, Nëse ju e gjeni se çfarë janë këto që sa vijnë e bëhen më të ngushta sipas psikologes, shkruajeni këtë fjalë, dërgojeni në 069 20 70 222 në këtë mënyrë do të keni një shans për të fituar një kontroll të plotë në spitalin amerikan që është goxha dhuratë duhet të them. Kemi tani edhe lojën tonë uh, Icon Pop Song hey, që do e provojmë për uh, ditën e sotme. Icon Pop Song miq të dashur. Okay. Kërkohet titulli i këngës. Okej, okay, mirë, kemi një kemi temë që po diskutojmë për ditën e sotme miq të dashur, nisur nga fakti që të dielave parizienët dalin me batanie, me bukë me vete, shtrihen në park familjarisht, hapin patatinat, hapin shishet e gjërave që kanë marrë, hapin po, ato kutitë e, e sallatave të bëra në shtëpi. Kanë thënë po këta s'kanë ça të veshin, po e kemi fjalën shkojnë në park, ë? Jo. Shkojnë në park, pra. Marrin bataniet për t'i hedhur supeve. Jo, jo, marrin bataniet për t'i shtruar në në bar e për t'u shtrirë mbi to. E për të shijuar diellin në një ditë në një ditë të bukur, po. Ë e bëjnë këtë në në parqet e tyre që janë me të vërtetë të mrekullueshme dhe që e rrethojnë uh, qytetin ngado. Sa mund të thonë edhe për këta, s'kanë lekë të shkojnë për shembull në cilët të pinë kafe ose të hanë drekë. Kanë, kanë, mendoj që kanë kanë lekë plot, kanë lekë plot. Ë ja ku e keni. Ja ku e keni një fotografi, ky është uh, njëri nga njëri nga parqet atje, ja ku janë edhe njerëzit e shtrirë në bar që po ja kalojnë mirë. Këtu tek ne të ulesh uh, e të kalosh kohë shtrirë në bar në një park për shembull, apo të shkosh për piknik nga liqeni, se thua, "Ok, s'ka hapësira të gjelbërta." Kjo është njëra nga çështjet, që s'ka mhm. hapësira të gjelbërta dhe ne po e trajtonim pak më parë. Është çështja që njerëzit janë në, uh, në mungesë të kësaj. Dhe s'ke s'ke aq shumë hapësira sa duhet të kishe. Por, Nuk ka hapësira mes lagjeve, nuk ka më hapësira për fëmijët, nuk ka fusha sportive, nuk ka shumë gjëra që Tirana duhet t'i kishte. Pse? Sepse me një makutëri absolute dhe monumentale ne e morëm qytetin edhe e, e shtypëm nën peshën e dëshirës tonë për të bërë para, e për të ndërtuar pallate kot më kot, pallate të shëmtuara, pallate depresuese dhe kemi ndërtuar një qytet që është sot Tirana, që është një qytet skandaloz, Skandaloz, monument i makutërisë, mendoj unë. Po ta krahasosh me qytetet e botës ne po, jemi po. o perëndi oh, ku jemi ne. Pikë e zezë jemi ne. Po gjithsesi, e thënë kjo, kjo është njëra çështje. Çështja tjetër është kjo. Ajo që thotë Altini, njerëzit edhe kur shkojnë në Dajt, që nuk mund të thuash që në Dajt nuk ka gjelbërim. Ka sa të duash. Njerëzit prapë shkojnë në Dajt dhe hanë mish nëpër lokale. Shkojnë hanë peshk në Dajt. Imagjino shkojnë hanë peshk në Dajt. Është tmerr i po, pra. vërtetë. Peshk në Dajt. Ç'lidhje ka Dajti dhe peshk. Nuk e di. Ka njerëz që hanë peshk në mal dhe hanë mish. Ka njerëz që po. Si hanë mish viçi në plazh. Po pra. Shumë bon, visesim. Ë, por dua të them që që nuk e bëjnë si parizienët, sepse parizienët, po ta bësh si parizienët dukesh si katunar. Po ta bësh si parizienët, njerëzit do të tregojnë me gisht. Po ta bësh si parizienët që të marrësh bukë me vete për shkakun dhe të shkosh në Dajt, do të thonë ky qenka pa brekë po, ose pa, po, pa, po. jo, i paska brekë, po qenka pa lek, domethënë. Edhe ti e ke problem sepse njerëzit do mendojnë që ti s'ke para, ose njerëzit do mendojnë që ti je katunar, s'ke kulturë, nuk ke mjaftueshëm që të shkosh e të hash me lugë me pirun me thikë, ku di unë mhm. tani se çfarë. Edhe të gjitha këto janë komplekse. S'ke emancipim. Që ne ja ushqejmë vetes. Se ja ku janë parizienët që Le ta themi që okay, e shijojnë një ditë të bukur në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra janë si të thuash finesa është absolute atje. Kështu që u bë ka kështu, por nuk e bëjnë vetëm ata. Kjo ndodh në New York, kjo ndodh në ndodh kudo, mhm. ndodh mm -hmm. praktikisht kudo. Në Pragë. Ndodh kudo. Ndodh kudo. Isha para ca kohësh. Po. Edhe ajo. Ehm, um, doja t'ju lexoja një një fabul që njëri nga dëgjuesit na ka dërguar sot mëngjes, mm -hmm. është Kastri që na ka shkruar këtë. Dhe është interesante. Unë mendoj që një version të kësaj e kam e kam hasur dhe diku tjetër, por e kisha harruar. Thotë po ju tregoj një histori. Dy pleq nisen për në një qytet. Me gomarin për dore dhe njerëzit rrugës thonin. Kanë gomarin dhe nuk i hypin. Mhm. Mm Dhe hypën plaku Dhe njerëzit thonin Ka hypur vet dhe plakën e ka lënë në tokë Zbret vet plaku dhe hypën plakën mbi gomar Dhe njerëzit prap Ky ka gomar dhe ecën në këmbë Dhe hypën vet plaku bashkë me plakën Mbi gomar Dhe pastaj mm. njerëzit thonë E mbytën kafshën e gjorë po. Kanë hypur që të dy um, Dhe zbritën që të dy nga gomari Duke kaluar një urë me pasarel mbi lumë Shembet ura dhe mbytet gomari Dhe njerëzit filluan Dy veta me një gomar dhe ua mori lumi. Morali i fabulës është po të rrish e të dëgjosh se çfarë thon njerëzia, i bie, të mos dalim nga shtëpia. Nga oh, shkolla ka shumë bërë. Të falenderoj për uh, fabulën, është shumë e mirë. Bravo. Është shumë e mirë. Domethënë që çfarëdo që të bësh ti, do të flasin. Sidomos tek ne. Do e gjejnë gjithmonë diçka. Mm, unë kam bërë këtë. Është shumë e bukur, po nejse se s'dua që ta shajm veten më shumë se ç'duhet. Së pari qytetin nuk e kemi shkatruar ne, por qeveritarët që e kanë mbytur Tiranën me pallate. Dhe së dyti, si qytetarë i Tiranës, edhe një park që e kemi e ndotim vet duke mos pasur kulturën perëndimore, na ka shkruar Genti sot. Alfredi ka shkruar gjithashtu dhe thot bëjnë mirë që nuk dalin sepse kodrat e liqenit mezi përballojnë një 14 mars dhe jo më çdo fundjavë. Një detaj parizienët shkojnë me qese dhe kthehen me qese, thot ndërsa neve pa dashje harrojmë dhe zbukurojmë hapësirën e blertë. Dakor, po unë po them që ne mund të mësojmë që t'i marrim plehrat me vete, nuk mund të ishte kaq e vështirë. Është një gjë shumë e pamundur, kjo është një gjë shumë e thjeshtë për të. Dhe ka qenë diçka që ndodhte përpara në Tiranë, ndoshta edhe për shkak mundësive më të pakta që ishin, por unë mbaj mend që ka pasur një periudhë që njerëzit dilin nga liqeni. Mhm, edhe unë mbaj mend. Unë vetë kam qenë fëmijë që dilja nga liqeni me prindrit dhe bënim një lloj pikniku, kështu po mhm. uleshim në bar diku. Atje. Mirëmëngjesi, ekzistojnë të dyja opsionet që keni përmendur, thotë këtu nuk ka parqe të tilla dhe aty ku pretendohet se ka jeshillëk, për shembull tek liqeni, thotë nuk e bën dot një gjë të tillë sepse niveli i papastërtisë lë për të dëshiruar, i keni parë qentë thotë se si lëshohen dhe asnjë nga zotët nuk shkon t'i shoh pas, nuk shkon apo mirë, është pas me një qese të posaçme, mm. po. Ore, është edhe kjo puna e qenve. Të ulesh tek kaka i qenit është një gjë. Po të të hanë qentë është një gjë tjetër. Kjo po thash. Unë preferoj të parën. Se mund edhe të lahesh, e kupton, e zgjidh në shtëpi. Mm. Kurse atë tjetrën e kemi në spital, kështu që varet si përfundon. Është më është më mirë kjo e dyta, më mirë ulesh. Nejse ë uh, idiotllëku dhe mentaliteti prapanik nuk i lë shqiptarët që të bëhen njerëz normal si gjithë bota ka shkruar Arieli sot në mëngjes. Mirë. Faleminderit edhe ty Ariel. Ë uh, e di, është është pak kështu, se Se nga njëra anë unë mendoj kështu që a duhet ne ta Ta shajm, ta shajm veten po. në një farë forme, por mendoj që nuk është çështja për ta sharë veten, mm. është çështja për të çështja që të po, po. vëmë mend nga gjëra që nuk na pëlqejnë. Të bëhemi më të mirë. Siç thon, siç thon disa në politikë të bëjmë një katharsis. Oh. Katharsis. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit miq të dashur ju përshëndesim fort. Tani ka muzik groove mend, do të vi bashkë me Will Young. mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:37 minuta. Rrini, rrini juve. Po, rrini, rrini juve. Ça ishte ajo? Ça ishte kërcitja? Se ka pa, nuk e ka pa. Nuk e ka pa. Ishte ishte një gjë që u bë, u bë Kastile, nuk është kënga, unë nuk kënga. Ah, unë nuk kënga. Okej, mirë. Atëherë do të japim uh, disa fitues që kemi në këto momente, kështu që i jepi Olta. Atëherë është gjetur censura. Është gjetur censura. E ka oh, gjetur Aureli dhe thotë studimet. Studimet, pra. studimet bëhen gjithmonë më të ngushta, le ta dëgjojmë. Tendenca është që studimet të bëhen sa më të ngushta dhe me sa më sa më të detajuara. Sa më të ngushta, miq të dashur, janë mm. studimet, sa më të ngushta është Jurita Rustemi në këtë klip. Bravo Çuni. Aureli fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo, bravo Aurel. Të lumtë eh, studimet ishin eh, çfarë uh, eh, Jurita ka thënë. Tani, kemi kuicin me seri për ditën e sotme dhe kuici me seri ka gjithmonë një temë, një tematikë, sot është fobitë. Fobitë. Fobitë. Pyetja e shkurtër është nga se ke frikë. Nga se ke frikë nëse vuan nga Mhm. Araknofobia. Oh my god. Araknofobia. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çfarë fitues. Unë kam një listë të gjatë me fobi këtu, nga se ke frikë kur vuan nga araknofobia. Mm -hmm. Është pyetja, araknofobia. Fjalën e ka Jeri. Dua të tregoj diçka. Bëhet fjalë për të gjitha ato të reja dhe të rinj, djem apo vajza. Ti Jeri duhet na tregosh diçka që na tregove më parë. Çfarë ishte? Atë atë gjën që bëna me Historitë e Jerit nga liqeni nuk kanë jo të sosur. Jo të po mua më rastisi dje. Tani Jeri kot. Tani tani ne po flasim sot miq të dashur për eh, këtë të dalën nga liqeni, të dalën nga parqet, të ulurit në bar, të shijuarit e natyrës në një ditë të mospasurit e komplekseve se ç'thonë të tjerët nëse shkon me bukë me vete etj etj etj. Kjo është tema. Mund ta gjeni në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe në lidhje me këtë Jeri po thoshte që nuk është aq e lehtë në Shqipëri. Pse? Po, nuk është fare e lehtë në disa momente, dhe aq më tepër kur je një vajzë dhe kur je duke ecur te liqeni vetëm. Dhe mua më rastisi dje që ka njerëz nga më të çuditshmit dhe nga ata që nuk përballojnë dot hormonet e tyre dhe Hormone. mund t'i shohësh. Oh my god, Jeri, duke bërë skena nga më të tmerrshmet në mes të ditës dhe ku ka fëmijë. Çfarë po bënin? Po prisnin fyt Fytin? Po, skena hormonale më shumë hormonale. se sa jo, skena hormonale të dhunës. Jeri ka parë dje nga liqeni po, një një xhaxha. Kjo nuk po, është çfarë ishte një xhaxha? Po, ishte një burrë në moshë. Një burrë në moshë në një proces autoerotik nga liqeni. Dhe wow. për ishte po, kaq pranë. Kaq pranë rrugës kryesore ku ishte e mbushur vetëm me fëmijë. Po, tek pjesa e fakultetit ekonomik përballë, që është e rruga që ti fillon dhe ngjitesh. Ah, te pjesa e këtij liqenit nga Po, nga ana tjetër e liqenit. Dhe aty është një nga pjesët që është që ka po, shumë njerëz. Po, është më është edhe më gjelbër. Është më po, gjelbër aty se. Dhe ka njerëz nga mosha të ndryshme, duke filluar që nga fëmijët e po, vegjël deri tek më të rritur. Nëse mund të pyes, a u kuptua se cili ishte objekti i dëshirës së tij? Ça bëjnë? Hedhin zare! bëjnë foto. Hedhin zare! Nëse. Bëjnë selfie. Wow, po, po mirë, e tash, sepse është domethënë kjo është ekspozim, ekspozim ndaj fëmijëve, ndaj është është serioze. Jo, kjo është diçka vërtet serioze. Seriozisht në në botë, jo të hante, jo të hante burg, po do hante nja 50 të mira burg. Po them kështu një një minimale. Mhm. Për për atë, për aq, për aq. Se s'është pak. Normal. S'është pak. Wow. Mm. Mirë, faleminderit deri. Pink vjen tani me Try në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndes. Çfarë fobie do ishte kjo për shembull? Kush e di? E çuditshme. Nice, kthehemi pas pak klubi e mëngjesit, Pink e di. Mirë, mirë se keni ardhur. 8:49 minuta në këto momente. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Miq, është klubi i mëngjesit që po ndiqni në Club TV. Edhe në Club FM. Atëherë. Kishim uh, një pyetje nga fobitë sot uh, nga se ke frikë ti është uh, kujti me sëri unë pyeta se cila është unë po jap një listë me fobi ju do të më thoni se çfarë përfaqëson se cila prej tyre mm -hmm. araknofobia ishte e para për sot araknofobia do të Frikë nga merimangat. Frikë nga merimangat. merimangat. E ka gjetur Brunilda dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Unë them uh unë them për Brunildën, bravo qoftë. Kam një të dytë tani, mund ta bëjmë? Ojej. Kujdes, nga se ke frikë, nëse vuan nga Farmakofobia. Oj oj oj. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Apo farmakofobia. Mhm. Mm farmakofobia. Farmak, farmak, farmak. farmak. Farmakofobia. Cila është kjo frikë? Farmakofobia. Në listën e fobive O jeri u shkatrua figura e televizorit jeri Qish po bëhet? Au Po mos e luaj më jeri Bo për dhe shi? Oke, u që të thoma Ja okay. Mirë jeri Do ta shohim këtë punë Mirëmëngjesi që të gjithëve 8.52 minuta Në këto momente do të dëgjojmë nga Le Youth bashkë me Dominic Young Ja, ja. Apo jo, është Like Luke. Like Luke. Like Luke. No. Kjo është Like Rivers. Rivers. Faleminderit shumë, është këngë e bukur. Mm, pa pa para pam. Farmakofobia, kujdes 069 20 70 222. Ora është 9:56 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Po. Mëngjes. Erdhëm sërish. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Është një qetësi, është një, ku di unë, është një ndjenjë, mm. je ne sais mm. quoi. Se s'është një gjë. Një fobi e vogël, një farmakofobi. Një farmakofobi. Atëherë, ëm, um, le ta le ta zgjidhim këtë farmakofobin. Po. Farmakofobia është frika nga ilaçet. Nga barna, nga barna, kemi fjalën tonë barna po. E ka gjetur Elma dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Elma. Bravo Elma. Bravo. Bravo. Ilaçet, ilaç. Mirë në rregull, farmakofobia është kjo. Mund të bëjmë një tjetër? Aha. Spider-Man. Jo, cila është frika nga Niktofobia. Niktofobia. Niktofobia. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin. Niktofobia. Ej, po na thoshte uh, mikesha jonë Orgesa Zaimi këtu që mbas historisë së Jerit, Jeri dje ka parë një burrë që masturbohej nga liqeni në sy të kalamajve. Orgesa dëshmoi diçka që kur ka qenë e vogël, Edhe ka qenë e vogël. Edhe ajo ka parë diçka të tmerrshme si kjo dhe nuk këndoi dot dhe nuk këndoi dot një javë. DJ Cassidy bashkë me Robin Thicke, Jessie J, Calling All Hearts, është titulli i kësaj kënge 9 e 8 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim nga Club FM-i në 104 edhe nga ekrani i Club TV-së jemi këtu çdo ditë me ju nga 7 në 10 unë Blendi bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Hello. Lori. Lori. Ëm um, tre filma ka në Cineplex gjatë kësaj të enjteje do të jenë në premierë miq të dashur Captain America, njëri Kapiten Amerika. Noa ose Noeu është historia biblike e luajtur nga Russell Crowe me regji të Aronofskyt. Aronofsky që më habiti me këtë lloj filmi, po Black Swan, uh, Requiem for a Dream. Po, po. Duhet të jetë shumë interesant. Etj, por mm. komplet tjetër nuk prisja që të bënte një film biblik. Megjithatë, çansi duhet të jetë Do të sjellin versionin e tij. Aronofsky, po. Kuptohet. Filomena, pastaj është Filomenia, më falni. Filomenia, apo e kanë shkruar gabim? Fili, Fili. Mos është Filom, mos duhet ishte Filomena. Unë e di që është Filomena ti duhet të thashë, se këtu thotë Filomenia. A mund të themi Fili? A e di kush e di? A është Filomena? Pai. Filomena. Filomena. Okej. Okay. Faleminderit Orgesa. Orgesa e ka parë këtë filmin dhe më ka thënë që është një film Që ka e ka shkundur mirë, kështu që e ka e ka lënë me mbresa. Mirë, në rregull, um, kemi një fituese apo fitues. Çfarë është goca apo çun? Është çun. Niktofobia. Mm -hmm. Frikë nga errësira apo nga nata. Niktofobia, frikë nga errësira apo nga nata. Unë kam teknikisht këtu të shkruar frikë nga errësira e natës. Mm -hmm. Frikë nga errësira e natës. Ka thënë Paulini i pari dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Bravo Paulin. Mirë, do të bëjmë një tjetër fobi në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit. Kujdes. Kronofobia. Kronofobia. Cila është frika e cila Kujdes. Cili është titulli i kësaj kënge? Dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku mund të na shkruani sot mëngjes për të luajtur me lojrat tona në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Kronofobia është frika që kemi aktualisht në serinë e kuiceve. Kur të kthehemi këtu do të kemi tekstin e këngës të bërë gati, do të dëgjoni një këngë të përkthyer në shqip dhe ju duhet të gjeni se cila është Çdo ditë me juve miq nga ora 7 deri në orën 10 këtu me Blendin Jerin Altinin, Oltën edhe Hello. Lorin në Club FM 104. Sot uh, kemi edhe një temë në diskutim atje për uh, të dielat pariziene kur njerëzit dalin e shtrihen në bar pa komplekse dhe për uh, dy gjëra që lindin. E para, ne s'kemi ku të shtrihemi në bar, Dhe e dyta, edhe aty në ato vende që kanë mbetur ende si tek liqeni, për shembull, nëse shtrihesh njerëzit të Të shohin shtrëmbër edhe thonë, "Ja, shiko ky fshatari da, doli dhe u shtri në bar." Apo pse ka marrë bukë me vete se qënka pa bukë, siç mm. Eh, siç themi ne. Edhe pyetja ngrihet, a mos jemi njerëz që jetojmë për opinionin e tjerëve? A mos është pak më i rëndësishëm se ç'duhet ky opinion, mm. se ç'mendojnë të tjerët për ne? Kam përshtypjen që Është kështu. Mm -hmm. Kam përshtypjen që ne e kemi këtë kompleks. Shohim shumë se sa uh, ose jetojmë shumë për dukje. Po. Jetojmë për dukje, për edhe... për t'u për t'u parë. Mm -hmm. Jo për të jetuar vetë. Dhe kjo është një fatkeqësi që është e vështirë edhe të shpjegohet se njeriu ikën pa e marrë vesh që ka jetuar po, kot. Po, se shumica prej nesh merren gjithmonë me jetën e tjetrit dhe asnjëherë nuk e marrin mundimin të shohin jetën e tyre. Se në momentin që ti do merresh me jetën tënde, Nuk do kesh kohë të merresh me jetën e dikujt tjetër. Unë kam qenë në ndikimin e objektivizmit, ë uh, po them këtë vitin e fundit, objektivizmi një mm. një lloj filozofie, mm -hmm. por që predikon pikërisht këtë, që njeriu duhet patjetër të ketë ëndra për të qenë i madh. Mm -hmm. Por, por gjëja më e rëndësishme e njeriut është puna e tij. Dhe gjëra duhen bërë jo se ç'mendojnë të tjerët, për atë që mendojnë të tjerët apo se si mund të duken, por gjëra duhen bërë apo madhështia duhet arritur individuale, mm -hmm. personale, vetëm ti mund ta kuptosh. Kënaqësinë që të jep arritja jote. Mm -hmm. Edhe jo ta bësh atë për dukje. Edhe jo të kërkosh të dukesh sikur je për shembull i mençur, por të jesh i mençur. Jo të bësh të duket sikur ke lexuar pafund, por të mundosh të lexosh pafund. Mhm. Edhe jo të, edhe nëse ke lexuar pafund, jo jo të jo të të shfaqesh këtë. Mhm. Por le të dalë kjo në pah, përmes mënyrës se si ti mendon, se si ti vepron, se si ti flet. Por jo që ti thua se un lexoj shumë, un lexoj shumë. Shiko, mua po më kujtohet një shprehje, kalliri që është bosh e ka kokën përpjet, ndërkohë që diku një kalli plot e ka kokën poshtë. Kjo është një vërejtje që po e bëja vura re diçka, kam vënë re diçka, se kjo mhm. ndodh në shumë raste. Mhm. Vëre këto promovimet e librave që janë bërë famoze tani. Dhe nëpër promovime librash ftohen dhe shkojnë njerëz që nuk lexojnë. Realisht. Mhm. Mm që shkojnë për të trokitur gota vere për të marrë një libër që e vendosin diku po. Diçka ndryshe. Për të dukur sikur. Dhe është një fatkeqësi e vërtetë. Po ikim se s'duam të merrem me këtë. Kjo është tema që kemi thënë. Njëra është mungesa e hapësirave të gjelbërta dhe e dyta është kjo që po përmendim që njerëzit jetojnë për atë që njerëzit mendojnë për ta. Njerëzit në Shqipëri shumë shpesh e vrasin mendjen shumë më shumë se ç'duhet se çfarë të tjerët bëjnë. Unë jam duke lexuar në këto momente ë uh, biografinë e Steve Jobs, uh, mm. që qëllon që është botuar nga Pegi, uh, me të cilët ne kemi kemi uh, një marrëdhënie shumë të mirë, dhe kemi pasur shpesh këtu në studio. Unë uh, vajta një ditë dhe e bleva librin dhe ka qenë një investim në në. I shkëlqyer. Më duket se libri bën 1000 lekë. të reja. Të reja. Mm -hmm. Të reja është një libër nja 600 faqe i shkruar nga Walter Isaacson dhe është një super libër mm. që tregon uh, jetën e Jobsit dhe sa gjëra unë i dija për Jobsin si si shumë të tjerë. Po sa gjëra nuk i dija, se i gjen në këtë libër, sepse detajet aty janë shumë të. Një gjë për shembull, që ky kishte ishte kjo, që më shumë përshtypje të mira. Jobsi nuk bënte asgjë për paratë. Jobsi kishte para pafund. Jobsi Këtë kjo më kishte shpëtuar. Ëh. Mm -hmm. Ka qenë pronari i Pixarit, kompanisë Pixar që ah. ka bërë filmat e mrekullueshëm Toy Story, E.T. Ëh. Mm -hmm. Cars që djali im e e do pafund. Po, Steve Jobs e ka bler Pixarin fillimisht, ishte wow. ishte një kompani që ndërtonte kompjutera, ishte një kompani hardware-sh. Mm -hmm. Ndërtonte kompjutera, cilët ishin kompjutera për të bërë filma vizatimorë. Domethënë kompjutera shumë të fuqishëm mm -hmm. që kishin një specifikë, ishin kompjutera me të cilët ti mund të prodhoje filma vizatimorë. Workstation. Po, Workstation. Këta ishin një kompani që nuk bënin filma, këta thjesht bënin kompjutera. Ky e bleu për 10 milion dollarë, investoi shumë në të dhe pa një mundësi që këta mund të bënin filma vetë. Kishte ca artistë shumë të mirë që punonin në Pixar, sepse mm -hmm. që të mhm. bëje kompjutera për të bërë filma vizatimorë, duhet që të merrje vesh nga filmat vizatimorë. Dhe pastaj ia ofruan Disney-t, dhe Disney u blente kompjuterat fillimisht, pastaj lindën këto bashkëpunime. Nejse, për ta bërë historinë e shkurtër, kur e shiti Pixar-in, kur e nxori publikisht në në në këto që quhen uh, public options përmes stoqeve që e bëri kompani publike, mm -hmm. Pixar-i kishte vlerën 1.2 miliard dollarë. Ky e bleu për 10 milionë dhe, dhe e çoi në vlerën 1.2 miliard dollarë. Tani Pixar ka wow. një vlerë shumë më të lartë se 1.2 miliard dollarë, por kjo ishte fillestare dhe kjo ishte kur kishin bërë vetëm një film, Toy Story. Filmi i parë. Të parin, mm -hmm. Toy Story. Edhe e pyetën Jobsin i thanë ç'do bësh tani. E tha një gjë është e sigurt, nuk do blej jaht. Nuk kam për të blerë jaht sepse Kjo nuk është gjëja që unë duhet dhe atij nuk i interesonte. Steve Jobs nuk jetonte në një vilë luksoze. 6000 metra katrorë mm. si Bill Gates. Bill uh, Steve Jobs nuk kishte roje. Nuk kishte rrethim, nuk kishte kamera sigurie. Një jetë të thjeshtë. Nuk kishte fare bodyguard. Nuk mm. dua që t'i mësoj fëmijët me këtë lloj gjëje. Nuk kishte në posedim gjëra materiale. Për vite me radhë kishte një shtëpi, kur Bill Gates tregon në libër, hyn për herë të parë në shtëpinë e Jobsit, thotë këtu jeton ti? Seriozisht e ke? Sepse s'kishte ndonjë vanitet. Hey, man, i thotë. Këtu jeton ti? Ndërkohë që Gates ishte në prehrin e luksit, po themi, mm -hmm. në një parajsë. Ama Jobsi besonte tek gjërat e mëdha, tek produktet e mëdha, tek të qenit i madh në vetvete. Ishte një egocentrik i jashtëzakonshëm, maskara i vërtetë në ca mënyra. Por ama më pëlqen kjo. që nuk e bënte për paratë. Thjeshtësia nga ana tjetër. Nuk e bënte për paratë, paratë nuk i interesonin, i interesonte puna. Mm -hmm. Interesonte madhështia e punës, e produkteve që ai do sillte. Si iPad-i, si iPhone-i, si iPod-i i mrekullueshëm, si. Donte që të gjithë gjenialitetin e tij ta linte pas. Donte që të bënte produkte të dikujt tjetër. Produkte të mrekullueshme, mm -hmm. donte të bënte gjëra të bukura, por nuk e kishte problem shumë paranë. Kishte aq para sa mund të jetonte 20 jetë të tjera. Po. Po. Nëse, um, kështu që mendoj që kjo është, kjo është e rëndësishme. Po, po, po. Kjo është e rëndësishme, ndërsa ne nga ana tjetër, ne kemi këtë smundjen kolektive që ne gjëra të mëdha s'bëjmë një fare. Edhe fokusohemi më shumë. Dhe ato që kemi i prishim pastaj. Absolutisht. Ti ke në këtë në këtë vend, në këtë në këtë po thamë që nëse do të ishte, nëse do të ishte Europa një trup Shqipëria do të ishte një fshikëz, por por në këtë vend ti ke politikanë për shembull që që vishen me me rroba luksi e me me gjëra ekstravagante e që ecin e me ora këtu në rrogë në një milion lekësh e kupton uh, apo pronarë kështu komplet katunarë, komplet Shëndet, Lori, komplet Lori. komplet katunarë që që kanë këtë maninë për ti po ti ke ditëlindjen e Metës. Ditëlindja e Metës Miliona me me, dollarë. me 6 me 600 të ftuar, sa tre dasma. Dasma. Domethënë që shkuan e s'patën turp edhe ndërkohë që populli është kaq kaq i varfër me këtë me këtë karshillëkun kaq ku di unë skandaloz. Skandaloz edhe edhe fshatar. Në shumë mënyra. Që e kemi, po e kemi, e kemi në përgjithësi, e kam unë, e ke ti, e kemi të gjithë nga pak, kush më shumë, kush më pak. Mm -hmm. Po e kemi se infektohesh, se këtu je. Edhe kur shpëton nga kjo, mendoj, unë s'kam shpëtuar akoma, po nëse shpëton nga kjo, mendoj që jeta bëhet më e bukur. Nga, po, je më i lumtur. Po. Se pastaj i di të gjitha. Si peshku në Iggy Pop. Apo jo Lori. Do ta bëjmë këtë tekstin e këngës apo çfarë do bëjmë? Patjetër. Yes. Hë pra tash, bolla zgjathet. Do të gjeni se cila është kjo këngë. Është një këngë që vitin e kaluar, ëh, mm -hmm. bëri bujë të jashtëzakonshme. Nxorëm thonjtë. I lidhëm zemrat me zinxhirë më kot. U hodhëm pa pyetur përse. U puthëm. Unë rashë nën magjinë tënde. Një dashuri që askush s'mund ta mohojë. Mos thuaj kurrë se të braktisa. Unë do të të dëshiroj gjithmonë. Nuk mund të jetoj një gënjeshtër duke vrapuar për të shpëtuar jetën time. Unë do të dëshiroj gjithmonë. Erdha si një gjyle shkatërruese. S'kisha goditur kurrë kaq fort në dashuri, dhe doja vetëm të shemb muret e tu, dhe ti vetëm sa më shkatërrove. Po, ti, ti më shkatërrove. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Faleminderit. 069 20 70 222. Kujdes, miq dashur, refreni është Erdha si një gjyle shkatërruese. S'kisha goditur kurrë kaq fort në dashuri Dhe doja vetëm të të shemb muret e tu Dhe ti, ti vetëm sa më shkatërrove Po, ti, ti më shkatërrove Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Me gjithë këto shkatërrime duhet një kënga lorde Pau, wow. Atëherë kemi uh, për të dhënë disa fitues në këto momente. Uh, kishim kronofobia, që ishte fobia e radhës. Kronofobia është frika nga nga vitet, nga, nga koha që koha, nga koha që koha që, po, nga koha që kalon. Mm. Frika nga koha, e thënë shkurt në rregull, okay. kush ka fituar? Denada 704 i mbaron numri, fiton bravo, kupon tek Nobis. Bravo, bravo. Që është uh, Nobis, le ta themi, një palestër super, super palestër në kryeqytet me pishinë e me të tëra brenda. Ka ka lezet kur shkon atje. Edhe i ke edhe dushet në rregull, edhe higjienën të plotë, edhe veglat që punojnë që të mm. gjitha, edhe ambienti që është i ajrosur. Ku diun, po ka të rëndësishme. Mirë, uh, do të bëjmë një tjetër nga fobitë e ndryshme. Mhm. Mm Atëherë ne kërkojmë tani mm. Kinesofobia. Oh. Kinesofobia. 069 20 70 222. Kinesofobia, miq dashur, çfarë është? Kinesofobia. Kinesofobia. Mm, Jeri më duket se e gjeti se mm. Jeri ka mbaruar fizikë, kështu që kinesi i thotë i thotë diçka. Kinesofobia është frika e radhës, frikë nga çfarë është kinesofobia. Okej. Okay? Dakor. Në rregull. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Na kanë shkruar mhm. se kjo këngë këtu, kjo këtu. Është California Love. California Love. Bravo. California knows how to party. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Ana 584 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Ana. Ekzakt. Bravo, California Love. Okej, okay, tani kërkojmë mhm. titullin e këngës. Oh, oh, kjo është oh. më e vështirë se të tjerat, oh. apo? Ka shumë djem edhe vajza të reja blendi që preferojnë të bëjnë model, domethënë që të jenë të bukur, të jenë në formë dhe kështu të marrin pjesë në, uh, në sfilata të ndryshme. Por çfarë po ndodh në Londër është që është hapur uh, le të themi një agjenci që nuk punson model dhe modele të reja që janë shumë të bukur, por quhet Ugly Ah, modele modele të shëmtuara. Dhe jo, jo të shëmtuara, ata persona që janë jo të bukur, ata persona që janë të çuditshëm për sytë e të tjerëve, persona që kanë shumë tatuazhe në pjesë të ndryshme të trupit. E kuptoj, po duan modele të tillë duan. Pra, është hapur pikërisht një agjenci për këta persona që punësohen të marrin pjesë dhe ndoshta të reklamojnë edhe ata veshjet apo formën e tyre. E dini për shembull se ke ke aktorë që janë shumë të shëmtuar, edhe janë të suksesshëm sepse sepse janë të shëmtuar. Po, po, po gjithmonë ishte kjo prirja që modelët duhet të ishin shumë bukur, duhet të kishin një gjatësi të caktuar. Ka role ku kërkohet. Trupin duhet ta kishin perfekt, por këtu ndodh që edhe personat që janë mbi peshë mund të jenë modelet e së ardhmes. Patjetër. Ma di unë kam parë më ka dhe tani, më di këto po, grande që pasur këto po. gocat gocat e mbushura. Por kjo është ndryshe sepse hyn ato pjesë që janë pak hipi, që e kanë ka për shembull njerëz që kanë marrë pjesë në këtë agjenci, që kanë tatuazhe në gjithë fytyrën, mm -hmm. në pjesën e kokës sepse e kanë prerë flokët, janë tullac dhe kanë bërë tatuazhe, kanë vënë piercing gjithandej pra janë këta persona që nga të tjerët duken duken të çuditshëm, që mund të jenë pjesë e kësaj agjencie. Faleminderit.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 Yay! Ah! Wow wow wow wow. Kemi një pop quiz shumë interesant sot. Luan Eri Përshëndetje Luan Altini Hello Luan dhe Olta Hi, hi Katër pyetje shumë të thjeshta, katër përgjigje do të vinë në 069 20 70 222, katër pyetje shumë të thjeshta. Un do bëj diçka të tillë, për shembull, në qoftë se themi i karaburunit. I Karaburunit Jeri. Ishulli. Çfarë? Gadishulli. Gadishulli. Gadishulli. I Sazanit Jeri. Më kape kështu në befasi. S'ka gjë. I rodonit. I gurit. Kepi. Bravo. Okej, kjo është loja. Kjo është loja. Mirë. Kjo është loja. Na trembe. S'ka asgjë. I mëngjesit. Klubi. Klubi. Pra, bravo. Bravo. E oltës. Goca. Ç'i do tani goca? Goca oltës. Shumë mirë. Ëh. Është vetëm Oltës. Okej. Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Iberik. Iberik. Mhm. Mm çfarë është? E kuptuan se çfarë është? Po, shumë mirë. Iberik. Mhm. Faroe. Po Faroe domethënë. Mhm. Çfarë janë? Ëndër, ëndër. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. I Panamas. I Panamas. Pra kemi Iberik, i shpresës së mirë, Faroe, i Panamas. Panamas. Katër copë kemi. Këto janë? Këto të jenë, si shton në uh, Bijazin Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit Tani do të dëgjojmë një këngë, miq të dashur është nga Miley Cyrus Quhet oh. Wrecking Ball Sepse ishte kënga e sotme në teksti i, i këngës Dhe Ersi është fituesi i një dhurate nga Electronic Line Të lumtë Ersi, Wrecking Ball Never Koha tani për të bërë përgjigjet e pop quizit shumë shpejt, le të shohim se si kanë dalë miqtë e mi këtu në studio dhe ju atje në dëgjim. Në fillim fare, Jeri pyetja e parë është për ty. Iberik Gadishull. Bravo. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Le të shikojmë nëse Altini është i shpresës së mirë. Kepi. Kepi, bravo, kepi, kepi të ngeli kepi. Ëh, uh, kemi pyetjen numër 3 për Oltën Faroet. Ok, um, tani kemi edhe lojën tonë të preferuar, Sharadion. Gocat kanë menduar një fjalë, ne kemi menduar një fjalë, do të hidhemi në sulm kundra njëri-tjetrit. Shpresoj mos ju nxjerrim sytë goca, uh, sepse unë me Altin e kemi marrë shumë seriozisht këtë. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë goca, doni ta gjeni ju fjalën tonë apo doni që ne të gjejmë fjalën tuaj? Si doni, nuk ka. Okej, okay, ne ta gjejmë ne fjalën tuaj fillimisht. Goca, a është diçka që hahet? Jo. Atëherë vajza detyrimisht është send. Teknikisht. Mund të jetë, mund ta gjesh dhe ti Olta. Po, teknikisht. Është uh, diçka organike apo diçka e bërë nga njeriu? E bërë nga njeriu. E bërë nga njeriu. Gjendet uh, mund ta gjesh në çdo supermarket apo ka vende specifike ku S'ka lidhje. Ky teknikisht sendi shitet. Ky teknikisht sendi altini mund të gjendet në dyqan. Shitet blihet apo e bëjmë vetë? Okej, okay, pas, e mora vesh çfarë është oh. E mora vesh çfarë është Çfarë është Um, ka të bëjmë është një g. Është një g. Është një g. Domethënë ti je duke luajtur edhe të kapet bluza në një tel dhe ti po. Po ku i Ajo g-ja, veprimi i g. Pantallonat kështu more. Ah. Po, po, po. Pra ju po, ndihmuam çun. Po. Në fera u sta, u sta, u bën ganti. Okej, okay, faleminderit. Në rregull, sepse sepse unë dhe Eri sot i kemi xhinset me G Me G Ose TG TG më. TG, mm. TG. TG. Okej. Tani e keni juve radhën për të gjetur fjalën tonë. Kujdes goca nëse do t'ia dini. Jo, sigurisht që nuk është send. Jo. Jo, është më është një gjë që hahet. Jo, jo, jo nuk po hahet. Por mund të por mund ta hash këtu brenda. Mund ta hash këtu brenda, po mund ta hash. Është një vend, po. Bravo. I madh. Do japim fituesit Olta? Jepi gjithë fituesit Olta se do ikim. Atëherë bëhej fjalë për fjalën të grisura ose grisja. Grisja, no. grisja, veprimi i grisjes. Veprimi. Mm -hmm. Tani fiton dy bileta për Cineplex, ndërkohë Maqedonia ishte shteti që ju kërkonit, shteti juaj. Erisa fiton gjithashtu dy bileta për Cineplex, ndërkohë për Icon Pop Song nuk kemi. Me ishte gr greqisht, greqisht, të dhe janë nga greqisht janë Po ç'rëndësi ka Po pra, se janë fqinjët tanë Ma, ma, ma, e, Po ti, nuk e kishe Kisha, kisha një shpresë të thoshe Mali i Zi E rëndë të thoshe pësaj, ja Nejse, e, Orkesa Zaimi do të vijë pas pak këtu në Club FM në 100.4 Me programin e saj Music Box Miq të dashur deri nesër ne ju lëmë me një përshëndetje fantastike për të gjithë Ta kaloni sa më mirë, ditë e mrekullueshme jashtë